жевыртсан мырзем Ювыры келзен Анне мырзем кайман асран. Анне мырзем, чыре мырзем, серезавза вутра жунза, вутран духса, вага тупса салам яратымыр ютран. Курман жухне мырзем, утман жухне урамырзем, апамырзем кайман асран апамырзем чунамырзем. Сире завза, вутра жунза, вилес черден сымақ тупса салам яратымыр ютран. Бірлі жүхне пичемірзем, алра жүхне черкемірзем, ингемірзем кайман умран, ингемірзем шешкемірзем, сире завза, вутран дұқса, мире завза черкедыца, салам калатымыр туйра. Кулза елзен конымырзем, Вутран тухсан тупамырзем, саван херзем тухман астран. Йымығырзем, зем, сире завза салдак бұлза, савны бұлза шешке дытса, әпкелдім вутлы варжыран.